Հնչած հարցն ամենևին էլ հրետորական չէ։ Այն միանգամայն իրատեսական է եւ բավական շոշափելի հիմքեր ունի։ Խոսքս վերաբերում է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի պահպանման պլանային դիտարկումներին, որոնք ահա տասնամյակներ ի վեր բարբերաբար անցկացնում է այդ խաղարար թե հաշտարար միջազգային կազմակերպությունը։ ԵԱՀ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի եւ նրա դաշտային օկնականների մասնակցությամբ ինչ աստիճան արդյունավետ են եւ արդյոք առհասարակ արդյունավետ են դրանք։ Բանն այն է, որ ինչքան ես անձամբ հիշում եմ, այդ դիտարկումների ընթացքում գրեթե երբեք չի արձանագրվել հակամարտ զորքերի շփման գծում հրադադարի խախտման որևէ խոշոր դեպք։ Ասացի գրեթե, որովհետև իրոք եղել են առանձին դիպվածներ, Երբ դիտարկման ժամանակ 1-2 կրակոց է հնչել, պատճառ դառնալով որպեսզի առաքելության մասնակիցներն անհապաղ դադարեցնեն դիտարկումն ու լքեն տվյալ տարածքը, ելնելով իրենց կյանքին սպառնացող հնարավոր վտանգից խուսափելու անհրաժեշտությունից։ Ինչ խոսք, բոլորիս համար էլ հասկանալի եւ ընդունելի է այդ անհրաժեշտությունը, բայց ուզում եմ կատարել մեկ վերապահություն։ Անկամ նման արտակարգ իրավիճակներում միջազգային առաքելությունը քար լրություն պահպանելով չի արձանագրում, թե հատկապես ո՞ր կողմից են հնչել այդ կրակոցները։ Թեկուս թե իրենց եւ թե առանձնապես մեզ հայկական կողմերի համար բարձիցել բարձ է, որ կրակել են միայն մեկ՝ ադրբեջանական կողմից։ Իհարկե, ԵՀ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչն իր անմիջական ղեկավարին Կազմակերպության գործող նախագահին հանգամանալից եկուցում է տեղի ունեցածի մասին, նշելով նաև կրակող կողմին ու կրակոցների ուղությունը։ Բայց ահա հրաապարակավ ոչինչ ոչ բունդիտարկողների եւ ոչ էլ նրանց հակամարտության գոտի ուղարկած եւ ողջ տեղեկատվությանը լիովին տիրապետող ԵՀԿ գործող նախագահի ինչպես նաեւ այդ միջազգային կազմակերպության Մինսկի խմբի համանախագահ դեսպանների կողմից Այսպես օրինակ վերջին պլանային դիտարկումը, որ փաստորեն առաջինն էր նոր տարում 2017 թվականին, անցկացվել է հունվարի 24-ին Արցախյան կողմի հաղորդմամբ Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան գյուղի հյուսիս արևմուտքում ադրբեջանական տեղեկատվությամբ Թարթարի շրջանի Ղափանլի գյուղի մերզակայքում ընդ որում երկուստեք հիմք ընդունելու առաքելության տեղեկատվությունը հաղորդում են, որ շփման գծի դետարկված հատվածում խաղաղ էր։ Հայկական կողմն իրավիճակը ձևակերպել է այսպես. կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Իսկ ըստ ադրբեջանական լրատվության դետարկումն անցել է առանց միջադեպերի։ Երևի թե տարբերությունն այնքան էլ էական չէ բայց բանն այդ չէ իրականում։ Բանն այն է, որ դիտարկումների միջանկյալ ժամանակահատվածներում ադրբեջանական կողմը մեկ օր անգամ չի դադարեցնում 1994 թվականի մայիսից ի վեր հաստատված հրադադարի խախտումները կիրառելով ամենատարբեր հրազեն՝ դիպուկահար հրացաններից մինչև նռնականետեր եւ ականանետեր, նոր զոհերի տեղիք տալով հրադադարի պայմանավորվածությանը հավատարիմ հայկական կողմին։ Այսպես, վերջին հերթական դիտարկումից ընդամենը 2 օր առաջ հունվարի 22-ին ադրբեջանական կողմից արձակված դիպուկահար կրակոցի հետևանքով Արցախի պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում մահացու վիրավորվելով արցախցի զինվոր է զոհվել։ Պայմանագրային զինծառայող 1995 թվականի ծնված Կարեն Մարատի Ուլուբաբյանը Այդ ցավալի դեպքից հազիվ 4 օր առաջ էլ հունվարի 18-ին Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դարձյալ հակարակորթի կողմից արձակված քարակոցից մահացու վիրավորվել է զինծառայող 1997 թվականի ծնված Անդրանիկ Սմբատի Մուսիկյանը։ Եվս փոքրինչ անդրադարձ կատարելով անցած ժամանակին արձանագրենք Հայաստանի Չինարի գյուղի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն ներթափանցման փորձն անցած տարվա մայրամուտին, դեկտեմբերի 29-ին, որի հետևանքով դարձյալ զոհվեց 3 հայորդի։ Վշտակցելով այդ ընտանիքներին ծանր անդառնալի կորուստների կապակցությամբ, այնուամենայնիվ Մեր հարցական հայացքը վերստին ուղենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բարձր մանդատով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը համակարգող ԵՀԿ-ին։ Այդ կազմակերպության գործող նախագահից մինչև Մինսկի խմբի համանախագահություն ու կրկնենք մեր հարցը։ Արդյոք ինքնախապեյություն եւ կամ պարզապես հրադադարի պահպանման պատրանքի տեսքով խաղաղության խապկանք չեն, բարբերաբար իրականացվող դիտարկումները հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Այլապես ինչպես կարելի է հասկանալ ու գնահատել հրադադարի բազմաթիվ կրկնում եմ ամենօրյա եւ գրեթե ամենժամյա խախտումներն ադրբեջանական զորքերի կողմից։ Այլապես ինչպես բացատրել հրադադարի խախտումների իրավիճակը սրվելու վերաբերյալ նույն այդ հաշտարար միջազգային կազմակերպության ապրիորի ոչ հասարակական տեղեկատվությունը։ Այլապես ինչու չի գործում հրադադարն անխախտ պահպանելու միջազգային պարտադրանքը։ Ինչու Մինսկի խմբի համանախագահ գերտերությունների Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների նախագահներն այդքան անզոր են Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններից համառորեն հրաժարվող Ադրբեջանի կամակորության արժեվ։ Չէ որ այդ պայմանավորվածություններն էական նախադրյալ կարող են ծառայել, եթե ոչ հակամարտության վերջնական կարգավորման, ապա տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար։ Չէ որ դիտարկման ժամանակակից մեխանիզմների տեղադրման եւ դրանց կիրառման արձանագրված միջադեպերի հետաքննության իրականացման վերաբերյալ առաջարկող այդ միջոցները իրենց իսկ խոստովանությամբ իզորու են կանխելու անիմաստ անտեղի մարդկային կորուստները շփման գծում։ Ասել թե Մինսկի խմբի համանախագահները եւ կամ ԵՀ գործող նախագահները չեն ցավում այդ կորուստների համար, երևի թե այնքան էլ ճիշտ չենք լինի։ Իհարկե, զոհված զինվորների հարազատների պես նրանք աղի արցունք չեն թափում ցաներ վշտից բայց ասում են, թե ցավում են։ Ասում են եւ այդքանով էլ բավարարվում, չմտածելով այդ ողբերգությունների դեմն առնելու գործոն միջոցների, այդ միջոցները հակամարտ կողմերի համար պարտադիր անվերապահ վարկագիծ դարձնելու մասին։ Ասենք Արդյոք նույն իրավիճակը չէր Բալկաններում, հարավսլավական ճգնաժամի, Մոլդովայում, Մերզնեստրյան, Վրաստանում, Աբխազական եւ հարավօսական, Ուկրաինայում Դոնբասյան հիմնախնդիրների կարգավորման անցյալ կամ ներկա գործընթացներում, որոնցում հաշտարար դատավորի դեր է ստանձնել նույն միջազգային ատյանը, Եվրոպայի անօտանության եւ համագործակցության կազմակերպությունը, ամենօրեկ ամփոփող ի հայտ բերելով, ցուսադրելով անսկզբունքայնության եւ անզորության իր կարելի ասել ավանդական կեցվածքը բայց վերստին դառնանք մեր խնդրին Մինչ Միսկի խմբի համանախագահները ստեփ-ստեփ երթևեկում են մեր տարածաշրջանի մայրաքաղաքներում, ամենաբարձր մակարդակի հանդիպումներում փորձելով հո նախապատրաստել հակամարտ կողմերի առաջին դեմքերի նոր հանդիպումների համար, ու մինչ ԵՀ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ թիմը հրադադարի խախտումների միջակայքում բարբերաբար դիտարկումներ է անցկացում զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում, Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է այսպես ասած իր էշը քշել, աչ ու ահայակ սպառնալիքներ տեղալով Արցախի, Հայաստանի եւ ընդհանրապես համայն հայության դեմ։ Խոստանալով առաջին իսկ հարմար պահին իր իսկ արտահայտությամբ հայերից ազատագրել Ադրբեջանի հինավուրց պատմական տարածքները Ղարաբաղից մինչև Նախիջևան։ Թե այդ խոստումներին ինչ աստիճան հավատ են ընծայում նրա ունկնդիրները Բաքվում եւ այդ հանրապետության այլ վարերում, թողնենք հլու հնազանդ հպատակների նրանց ժամանապակ ճահճացած գիտակցությանն ու խղճին։ Բայց թե ինչ արձագանք են գտնում այդ ճամարտակությունները դրսերում, միջազգային ատյաններում, առանձնապես ԵԱՀԿ-ում, կարծում եմ դժվար չպատկերացնել հիմք ունենալով նախորդ բոլոր համարժեք իրավիճակները։ Համբերատար սпасելով նաև հայկական կողմերի պաշտոնական Երևանի ու Ստեփանակերտի անհամեմատ զուսպ, բայց եւ Բաքվի ախորժակը զսպող հակադարձումներին անմիջապես աշխուժանում ու գյուտ արացիպես Էվրիկա գոչելով մեջտեղ են բերում հավասարության մաթեմատիկական նշանը, իրար հաջորդող բարեկամական կշտամբակների շարանով կողմերին կոչ անելով խուսափել ռազմատենչ հայտարարություններից։ Ըստ իս ահա այդպիսին է կամ մոտավորապես այդպիսին է հակամարտության կարգավորման եւ այդ համատեքստում հրադադարի դիտարկման ողջ գործընթացը, որը ցավոք տարվելով համահարթեցման երբևէ իրեն չարթարացրած սկզբունքով առավելապես հերացնում կամ մոտեցնում է կայուն ու վերջնական խաղաղության հաստատման բաղձալի ժամկետը։